Die Heere het toe vir Job uit de storm geantwoord, gaan staan reg op soos een man. Ek wil een paar vragen aan jou stel, Je moet my antwoord, wil jy sê dat ik verkeerd is, wil jy my veroordeel zodat so je gerechtvaardig kan wees, is jy so sterk soos God, kan jy een stem uit die onweer laat hoor, laat je gezag dan geld, tree op in jou koninklijke majesteit, gee uit in van jou woede zodat so dit oorkoek oor die hoogmoedig is en hulle verneder vernietig slechte mensen met een blik, loop oor die godelooses, begrawe allemaal in die stof, sluit hulle toe in die graf, selfs ek sal jou dan prijs, want jy sal jou dier jou eie kracht kan red. Kijk naar die seekie as terisk, ek het omgemaak net soos ek jou gemaakt het, hy vreet gras soos een bees, hy het een krachtige lichaam met sterk spieren, sy sterk is so reg uit soos een seder, sy buitspieren is in mekaar gevleg, sy bene is soos bronspijpen. Sy ledemate so sterk soos eister. Dit is een uitstekende voorbeeld van Gods handewerk. Net sy maker kan om in toom hou. Die berge lever vir hom voedsel, en al die wilde dieren speel daar. Hy lee onder waterplante, hy skel tussen die riete in die moeras, hy skel in die skade van die waterplante tussen die wilgers langs die rivier. Als die rivier in vloed is, word hy nie bang nie. Hy is rustig zelfs als die Jordaan rondom ombruist. Niemand kan om van voor afpak en een ring in sy nees sit nie. Kan jy een krokodil as terrest met een hoek vang? Kan jy een touw bind om sy bek? Kan jy een lijn steek dier sy nees of sy kake met een haak dierboer? Sal hy by jou pleit om genade, of sy bad om vir hom jammer te wees? Sal hy een stem om vir jou te werk? Kan jy van hom een slaaf maak vir die rest van sy leven? Sal jy hom maak maak soos een voorkie, of vir hom een leiband aansit as een speelding vir jou dochters? zal handelaars om wil koop, kan hulle om verkoop in hulle winkels, kan jy sy vel dierboer met pijlen, of sy kop met de harpoen. Leg er is jou hand op om, jy sal voor altijd die geveg onthou en het nooit weer waag nie. Jy probeer verniet om om te vang, die jachter is oorweldig als hij om net ziet.